Денес ќе почнам да зборувам значи, за темата под наслов „Ова Пасха. Не било која, туку „Ова Пасха. Зашто станува збор? Се секјавате, Господ Исус кога веќе наближуваат деновите на неговото страдање, во една прилика им рекол на своите ученици, што многу сакав, вели, ова пасха да ја јадам заедно со вас. Е, сега, да видиме на самиот почеток, што ни зборуваат сите четири Евангелија во врска со последната Пасха од Христовата мисија на земјата. Ова е инако денес последната сабота од старата година, библиски сметано во вторник е света нова година. И следната сабота сме во месецот, пасхалниот месец, месецот Авив или Нисан. Тој е оној месец за кога самиот Господ рекол, и почнуваме колку да го прочитаме тој текст во втора книга Мојсеева, Излез, ќе прочитаме таму 12 глава. Првите два стиха. Излез или втора книга Мојсеева, 12 глава, први и втори стих. За празникот Пасха. И Господ им рече на Мојсей и на Арон во земјата египетска, велејки. Овој месец да ви биде почеток на месеците – да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Кој месец? Месецот во кој што израелците излегле од Египет. Месецот во кој што беше заклано пасхалното јагне. Месецот во кој што беше востановен празникот Пасха. Месецот во кој што Христос пострада за нашите гревови и воскресна од мртвите. Интересно. Дали евреите ја почнуваат годината во тој месец, денес? Не. Евреите годината ја сметаат од есен. Од почетокот на седмиот месец, од празникот на трубите, кој што го нарекуваат Рош Хашана, нова година или почеток, или глава на годината за другите народи да не зборуваме. Не постои народ на земјата, не постои држава на земјата која што годината ја смета според овие господови зборови. Сите се имаат почеток на годината во различни други месеци. Дури почетокот на, самиот, на самите месеци, например во римскиот календар, нема врска со месечината со месечевите мени и така натаму. Е сега да се префрлеме на Новиот Завет, четирите Евангелија. И обичајно за сета вечера што читаме од евангелијата според Мати, или каде читаме традиционално. 26 глава, да, Значи, тоа е главата во Матеј, тоа е главата која што зборува за последната вечера. Тоа е главата која што зборува за последната пасха од Христовиот живот. 26 глава и можеме да во првиот стих се вели кога Исус ги заврши овие зборови, се што збореше предходно, значи параболата не е таму со за судниот ден, овците и, и козите, предходно, исто така за талантите, се што, се што беше во врска со неговиот пророчки говор за второто негово доаѓање, крајот на светот. Вели, кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји, знаете дека по два дни ќе биде Пасха. Е сега, кога ги рекол овие зборови? По два дни ќе биде Пасха. Малку да се позанимаваме со календарот. кога воопшто била Пасха. И е потреба да се вратиме во излез. 14-тиот ден од првиот месец. Ајде да го прочитаме и тој текст, бидеќи и така тема ќе биде во два дела, значи вториот дел ќе биде следната сабота наутро пред пред светиот обред. Но насловот ќе биде оваа Пасха. Че од денес прв дел, следната самата втор дел за истиот наслов. Ке се вратиме излез 12 глава. Ги прочитавме само првите два стиха. Ке се вратиме на Мати 26 потоа. Значи, овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. И потоа, кажете му на целиот собор на синовите израелски, на десетиот ден од овој месец, што да се прави? Секој нека земе јагне. Јагне шилеже, се вели ова. Го разбирате овој збор? Младо, значи. На други места се кажува колку младо, една година според бројот на челата, односно колку е бројно семејството. Во просек по едно јагне за семејство било. Ако се помалку во домот за едно јагне, нека го викне ке себе соседот, значи нека јадат две семејства и така натаму. Зависи од бројноста. А јагнето или јарето да ви биде здраво, машко, без недостаток, се вели, од една година, еве го тоа, земете го од овците или од козите, значи можело и јаре да биде, според ова. И чувајте го до 14-тиот ден од овој месец. Значи, 10-тиот требаше да биде издвоено. 10-тиот требаше да биде издвоено, чувајте го до 14-тиот. Имаме 4 дена, Интересно. Е сега, да размислуваме, кога било 10 а кога било 14 во годината на Христовата смрт. Од таа последна, така наречена, страстна седмица, или седмицата на Христовото страдање, или грстен рекуват голема седмица, велика седмица. <sighs> кај нас само мислам дека само четвртокот, од четвртокот до саб, до саботата се нарекуваат велики, велики четвртокот велики петок, велика сабота. Грците цела недела ја викаат велика, велики понеделник, велики вторник, така натаму. А што треба да се случи 14-тиот ден? И тогаш, Обштиот собор Израелски нека го заколе во приквечерина. И добро, понатаму знаеме што требало да прават со таа крв во годината од излегувањето од Египет. 14 ден, било каде да читаме на друго место, еме да отвориме Левитска книга, 23 глава, каде што се наведени сите господови старозаветни празници. Трета книга Мојсеева или Левитска, 23 глава глава. Да видиме како таму е дефинирана Пасхата. На самиот почеток оваа глава започнува вака. И му рече Господ на и велејки. Кажи им на синовите израелски и објасни им за празниците Господови, во кои треба да се секуваат свештени собранија, односно да има богослужение, свети собори. Ова се празниците мои, вели Господ. И почнува со кој? Почнува со седмиот ден саботата, со седмичниот празник. Во шести ден ми да работите, а седмиот ден е сабота, ден за одмор, свето собрание, значи богослужение да имате заедно собрани, никаква работа да не вршите, Тоа е сабота господова во сите ваши живеалишта. И сега четвртиот стих. А ова се празниците господови. Значи зборот празник се однесува на не на седмичниот ден, туку на нешто што е поредко. Годишен празник, значи. За свештени собранија што треба да ги секувате во нивните определени времиња. Кој е првиот? Пасха. Првиот во првиот месец. Пети стих. Во првиот месец, на 14-тиот ден од месецот вечерта, е Пасха, Господа. Значи, кога е Пасха? На 14-тиот ден од првиот месец. Или 14-ти Авив, 14-ти Нисан и така натаму. Ова година тоа ќе се падне понеделник. 14. Поточно, ако, <clears throat> ако сега во вторник е први, значи тоа ќе биде оне понеделник 10 април ќе биде. <clears throat> Ќе биде 14 мисам. <clears throat> А на 15-тиот ден од истиот месец е Господовиот празник Безкласници Седом дена јадете бесквасен леп. Е сега, 14-тиот ден вечерта е Пасха, мегутоа со, сама, со, самиот, со самиот тој термин, 14-ти вечер, значи со сонце, што почнувало? Почнувало 15-тиот. Значи, Пасхата е еден вид предходник како што има петокчно богослужение, како вовед во саботниот ден. Пасхата, значи, била воведниот чин за самиот празник Безкласници. Значи, кој што започнувал со 15-тиот ден и трајал таму до 21-ви. Значи, цела седмица Безкласни лебови. 14 на 14 вечерта било Пасха Господова, според календарот. Добро. Е, сега се враќаме во Мати. Нема да има потреба повеќе да го <clears throat> цитираме законот, односно книжијето за било што во врска со празникот. Мати 26 глава. Кога Матеј вели, <clears throat> а знаеме дека тој својот евангелие го пишувал за еврејски читатели, претежно, изворно дори било напишено на арамејски јазик, иако тој арамејски оригинал не се сочува. И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји, знаете дека по два дни ќе биде Пасха. Кој ги рекол овие зборови? Ако рекол по два дни ќе биде Пасха на, на каков датум ги рекол овие зборови? Што би можеле да, да кажеме за ова прашање? Па така би требало. <laughs> Зависи сега каква сметање употребувале евреите, имале малку поинако сметање. Например, за, за следната сабота тие велат по 8 дена. А ние би рекле по 7 дена. И така натаму. Но ајде да, да предпоставиме дека овие зборови ги рекол на 12. Е сега, кога ги рекол е прашањето. Во кој ден од седмицата? Е, малце ке ве навратам, значи, на темата, што порано пред повеќе години, еднаш зборував за тоа. Повели? Да, да 14, 14 вечер едноставно е Пасх. Што ден било 14 вечерта во годината на Христовата смрт? Што ден од седмицата било 14 вечерта? А, гледате, имаме проблеми сега. <laughs> Што е точно? Четвртак или петак? Ај сега, ќе видиме што ни кажува Библијата, така? Ајде видиме што ни кажуваат Евангелијата. Дали тие може да ни дадат одговор на ова прашање? Добро, судењето беше Нокита четврток према петок, и петок са бајле и Пилат, и потоа веднаш во 9 саат бајле го однесува на Голгота. Го распна на Голгота. Не, Исус рече, по два дни е Пасха. Кога е таа Пасха? 14 навечер. Според Библијата, така? 14 навечер. Иде, да бев денес во Локве, немаше ова тема да ја да пости. <laughs> Мегута се, се створи малку простор, за да го разгледаме ова малку по, по детално. Ајде видиме што ни кажуваат самите Евангелија по ова прашање. Ке се префрлиме на 17 стих. Кој 17? Ајде видиме. Да, има тука малку нешто збунувачко, затоа што Според оно што го почитахме во Стариот Завет, што би било прв ден на празникот без класници? Че значи, ние, што прочитахме во, во Левит, 23 глава? 14 вечерта е Пасха, а кога е безкласници? 15 е безкласници и тогаш и тоа 15 е првиот ден од безкласници. Е сега, овде на вистина имаме збунувачки текст, затоа што 17 стих ни вели А во првиот ден на празникот без квасници, пристапија кон Исус учениците и му рекоа, каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Во кој ден од седмицата се случило овој разговор? Во кој ден од седмицата му пристапуваат учениците на Исус и му велат, каде сакаш да ти приготвиме да јадеш? Во четвртокот, точно. <laughs> Кога Исус учениците ја имале последната вечера во, големата, во горната соба, во четвртокот вечерта. Дали четвртокот бил 15 Нисан? Не. Значи, 17 стих, како што рековте, е малко збунувачки, само затоа што во Христово време евреите поимот името безквасници го прошириле и го опфатиле со тоа 14-тиот ден исто. Значи, Пасха без вас исто. Петок вечер и тој сабота е исто. Како да речеме, како да речеме петок вечер и, и сабота са бајле, тие богослуженија се во изден случува. Во сабота. Е сега, дали ова значи дека четвртокот бил 14-ти? Па така ми звучи, Меѓутоа, да одиме поред. И знаеме што се случува понатаму. Нема да го читаме сето тоа. Да видиме што ни кажува што ни кажува Марко во врска со празникот Пасха. Значи ќе се префрлиме кај второто евангелие. И одиме каде? 14 <clears throat> глава. Да, 13 глава е Марковата верзија на Христовиот пророчки говор. А 14 зборува за празникот и последната вечера. 14 глава од Марко, прв стих, почнуваме со првиот стих. По два дни, еве ги тие два дни повторно, значи, откако Христос го завршил својот пророчки говор, по два дни беше Пасха и празникот без класници. Еве гледате објаснување за збунувачкиот текст во Мати. Значи, споени во едно. А првосвещениците и книжниците сакаат да го фатат на измама и да го убијат, но велеа на празникот не, за да не стане бунт меѓу луѓето. Е, сега се префрламе на 12 стих. Во 12 стих ни се вели Во првиот ден на безквасници, <laughs> е, повторно, не тука се мисли на 14 <laughs> Марко Барам даде објаснување во првиот стих некакво објаснување. Во првиот ден на бесквасници, кога го колеа пасхалното јагне, еве додатно објаснување на кој ден мисли. Според оно што го читавме во законот, кога се колеше пасхалното јагне? На 14 вечерта, 14 вечерта се колеше пасхалното јагне. И треба да го јадат, нели? Дали само едно семејство ако се бројни, или со сокомшиите, ако се помногобројни и така натаму. За колку луѓе треба да изедат цело јагне во, во една вечера. <laughs> Малко, е? <laughs> Само ја и ти ќе го изедем, Во ред. Да. Значи не било проблем да се изеде цело јагне. И ништо да не остане да се бајали. Значи, 12 стих, во преведене безкласници, кога, кога го колеа пасхалното јагне, учениците негови му рекоа, каде сакаш да отидеме и да приготвиме за да ја јадеш пасхата? И му се вели, како ги прати учениците, така и така, нали со магарето, со е, душа магарето мати го споменува. Па се опишува последната вечера. Значи, еве, 17 стих вели, а кога се стемни, тој дојде со 12. Значи, истата вечер. Значи, дента кога рекле, кога било првиот ден безквасници, која го колеа пасхалното 14, истата вечер, кога се стемни, ја имаа последната вечер. Кој ден се седмицата било тоа? Четвртокот. Значи, досега и Мати и Марко се слагаат дека четвртокот бил 14 според еврејскиот календар. Ајде да видиме што кажува Лука на истите тема. 22, да, 22 глава. Лука 22 глава. У, не избега времето. Да, да го почитаме Лука, а Јован ке ни остане за следната сабота. И Јона плюс што беше предвидено да го зборувам следната сабота. Добро, да видиме само, значи, денес само со синоптиците, само со трите Евангелија. Во 22 глава од Лука, во првиот стих и тој ни дава вовет, велејќи се приближуваше, значи, он не ги спомнува двата дни, но се приближуваше празникот без квасници, наречен Пасха. <laughs> Сега пак, он обратно од Марко. Значи, со празникот Бесквасници, со празникот, со името Пасха го нарекува целиот празник Бесквасници, односно сите седум дена на Бесквасници. И се на тој начин и тој потврдува дека во Христово време евреите ги користеле двете имиња, и Пасха и Бесквасници веќе ги користеле како заедно, заеднички празник. А првосвещениците и книжниците бара начин како да го погубат, зашто се плашеа од народот. Е сега, седмиот стих, како што рече Раде, дојде ден од безкласници вели, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Значи, кој ден дошол според Лука? Кој датум дошол? 14. Па ги испрати Исус, Петар и Јован и им рече, одете и пригответе ни пасха, за да јадеме. А тие му рекоа, каде сакаш да приготвиме? А, тој им рече, ете, кој ќе влезете в град, ќе ве сретне човек со стом на вода, одете по него во куќата, каде што ќе влезе, и кажете му да домаќен за куќата, учител ти вели каде е собота во која треба да јадам пасха со учениците своји, и тој ќе ви покаже голема одаја, послана таму пригответе кога отидоа, како што им беше рекол, и ја приготвија пасхата. И сега 14 стих, а кога дојде времето, тој седна на, трпеза, на трпезата заедно со апостолите и им рече, и ова е стихот, кој што е инспирација за насловот на мојата проповед, како што испадна во два дела. Од се срце сакав да ја јадам оваа овој превод вели пасхална вечера, оваа пасха со вас пред да пострадам. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неја, додека не се исполни во Царството Божие. Слата сабота, ќе одговориме на прашањето што мислел Исус кога рекол оваа Пасха. Бидеќи на прв поглед, На прв поглед не се наметнува толкувањето дека под оваа пасха мисли оваа година, годинешнава пасха. Мисли на времето. Под оваа пасха. Значи, оваа година пасха. Овој, овој велик ден, оваа пролет, што би рекле. Не лани, не до година, не по две години. Да, меѓутоа, следната самота ќе видиме дека Исус не мислел на времето, оваа Пасха. Односно, не мислел само на годинашнава Пасха. Туку под оваа Пасха мисли и на нешто друго. Но за тоа повеќе следната самота, предпладне. А одговорот на тоа што друго мисли е во 16 стих зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа, додека не се исполни во Царството Божие. Што ќе се исполни во Царството Божие? Во Царството Божие нема се коли јагне, нема се лее крв. Значи, поимот оваа Пасха има и едно квалитативно значење, поинакво значење. Нешто друго од еврејската Пасха. Но за тоа повеќе тогаш, Корично само да одговорим на прашањето, според Лука, на кој датум се случила последната вечера? Значи, последната вечера сите евангелисти се согласува дека било четврток на вечер, според наши, нашите називи на седмичните дедени. Распетието било во петок. Но, што датум било тој четврток? кога и Лука се согласно со Марко вели кога како вели во последниот стих што учитавме, кога требаше да се заколе пасхалното јагле. 14. Чи, значи, до сега трите евангелија се согласни дека четвртокот бил 14. Дали Јован се согласува со нив? Тоа прашање ќе остане за следната сабота.